Ovakva zahvala pripada samo Allahu Đalešanuhu, a salavat i salam donosimo na Allahova poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove sahabe, sve one koji ga slijede do sudnjega dana, molijeći Allaha Đaldešanuhu da budemo svi među njima, na toj stazi koja je dženecka staza na tom putu koji vodi u džennet. U prijevodu proučenih ajeta Allah Đalešanu poziva o vjernici Allaha se bojte pravom bogobojaznošću i ne umirete drugačije osim kao muslimani i kaže o vjernici Allaha se bojte i budite sa onima koji su iskreni. A zatim nalazimo se u mjesecu Muharremu, svetom mjesecu i trećem u nizu od tri sveta mjeseca, čiji su dani sveti, je isto tako noći, gdje se za dobra djela uvećavaju nagrade, ali se isto tako strožije gleda kada se čini loša djela. Za ovaj mjesec vezana su dva velika događaja. Vezana je hijđra, odnosno prvi dan mjeseca Muharrama. Hijđra Rasulullaha sallallahu alaihi sellem iz Meke u Medinu. I vezana je Ašura ili Jevmul Ašura, deseti dan mjeseca Muharrama, kada je Allah Đelešanuhu izbavio i spasio neke svoje poslanike i njihove sljedbenike, a to je u stvari bila hijđra tih poslanika. I jedan i drugi događaj vezani su za naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Vezani su za pozivanje Allahu Đalešanuhu i tako su vezani za uzdizanje la ilaha illallah. Stoga ću ja danas govoriti o ovom ibadetu preko kojeg je Allah Đalešanuhu uzdigao muslimane. Kad kaže stedu billah, kuntum khayre ummetin uhriđet li nas, Kaže, vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio među ljudima. Pa onda Allah govori, zašto je to tako? Te'murune bil ma'rufi wa tenheune anil munker. Wa tu'minune billah. Zato jer naređujete dobro, pozivate dobru. I zabranjujete, odvraćate od zla. Wa tu'minune billah i vjerujete u Allaha. Zanimljivo je da Allah prvo za najbolji umet govori naređujete, pozivate, dobro odvraćate od zla, pa tek onda kaže وَتُؤْمِنُوا نَبِلَّا i vjerujete u Allaha Đalešanu. Danas muslimani, može se slobodno reći, nisu najbolji umet, jer su dobro zapostavili ovaj veliki postulat Islama. Pozivanje Allahu, naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Mislite li da ovo zlo koje se dešava danas u svijetu, da ovaj poremećaj u vremenskim prilikama nije zbog onog što ljudi rade. Kaže Allah Đelešanu u prijevodu, zbog onoga što ljudi rade pojavio se meteži na kopnu i na zemlji i u moru. Da bi, kaže, ljudi iskusili kaznu zbog onog što rade. Dobrim dijelom u mnogom zlo se pojavilo zato što su muslimani zaboravili ili malo sprovode islamski poziv na dobro. isto tako zaboravili i malo sprovode odvraćanje od zla koje nam preporučuje ova vjera. Sve ovo najavio još davno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad kaže okupljenim ashabima šta će biti s vama kad prestanete naređivati dobro i odvraćati od zla. Kakvi ćete tad biti? Oni to nisu mogli razumjeti jer je njihov život, njihov ahlak, njihovo ponašanje bilo međusobno savjetovanje i preporučivanje dobra i odvraćanje od zla. Pa kaže Allaho poslaniće, zar će i takvo vrijeme doći? Kaže on, hoće. I još gore od toga, oni rekoše, subhanallah, a šta može biti gore od toga? Kaže, kada dobro postane zlo, a kada zlo postane dobro, to je gore od toga. Kad zlo postane dobro, Hiljade i milioni su pratili velikog brata, jedva čekali kad će započeti. A kada dobro postane zlo, na predavanje u džamiju dolazi jedva stotinjak ljudi i manje od toga. Ili djevojka od 18-19 godina se stidi zato što je u tim godinama sačuvala svoju nevinost. Kaže Allahov poslaniće, zar može doći takvo vrijeme? Kaže, može i gore od toga. A šta može biti gore od toga? kada budete pozivali zlu, a zabranjivali dobro, tad se ni vaši najpametniji neće snaći. Kad budete pozivali zlu, a majka kaže svojoj čerki, hajde ti kad ja nisam mogla, skini se, sredi se i pošalja je svojim rukama u blud iz inaluk, pošalja je u propast. Kaže i kada budete zabranjivali dobro, kad babo kaže svom sinu, nemoj ti u džamiju, šta štamo, samo lopovi tamo idu. E kaže, tad se ni vaši najpametniji neće moći snaći. Ima među muslimanima onih koji kažu naš put je ovo ili naš put je ono. Jedni kažu naš put je pozivanje sunnetu. Jedni kažu naš put je odvraćanje od bidata. Treći kažu naš put je ovakav. A put muslimana je put Muhammedov sallallahu alaihi wasallam. A koji je to njegov put bio? U Kur'anu, U suratu Jusuf kaže se stedu billa kul hadihi sebili. Reci ovo je moj put. Reci Muhammed ovo je moj put. Šta? Edu ila Allahi ala basira. Pozivam Allahu sa jasnim znanjem. Znači put Muhammedov sallallahu alaihi ve sellem da se nauči i onda da se poziva Allahu Đelešanu. A vidi sad ovo, kaže, ene o meni tebani, ne samo moj, nego moj i moji sljedbenika moj i onih koji me slijede, to je put Muhammedov sallallahu alaihi sallam i put muslimana. Kaže, edu ila Allah, pozivam Allahu. Najveći vid naređivanja dobra odvrćanja zla je pozivanje Allahu Đelešanuhu. Pa kada nekog pozoveš Allahu, kad mu govoriš o sudnjem danu, kad mu govoriš o džennetu ili džehennemu, ti tada u stvari naređuješ dobro i odvraćaš od zla. Ako ti se neko odazove, pa krene pravim putem, padne Allahu na seđdu, ostavi haram, uradi dobro, to ti je bolje od unjaluka i svega što je na njemu. Kaže Rasulullah sallallahu s.a.v. Beligu anni volev aje, prenesite od mene makar jedan ajet. Pa kada znači to uradiš i dobiješ čovjeka, to, to ti je dunjaluk. A ako ga ne dobiješ, dobit ćeš kod Allaha veliku nagradu kada pozoveš i preporučiš da se ide Allahovim pravim putem. Kaže Muhammed sallallahu sallam, to vam je bolje, kaže, hajrun min humri naim. Kaže, bolje je to od crvenog blaga, a to su bile crvene deve. U to vrijeme najveće je blago kod Arapa. Danas bi preveli bolje vam je od crvenih Mercedesa i BMW-a i Audi-a da ih sve imate. Bolje je ti da dobiješ jednog čovjeka da kreni Allahovim pravim putem. Na tom putu pazi na nekoliko stvari. Prvo, pazi na svoj izgled, svoj govor, svoj miris, svoje ponašanje. Jer je Muhammed sallallahu alejhi ve bio uživanje za sva čula, zato su mu se ljudi odazivali. Kada bi govorio, uši su uživale. Kada bi hodao i oči kad su ga gledale uživale su. Kada bi ga nos pomirsao, uživao je. Kada bi ga dotakao, ruka je uživala. Kaže Mal Enes ibn Malik radijallahu anhu, nisam dotako ni svile ni brokata, a da je mekša od ruke Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem. Pazi na sljedeće, a to je kada govoriš ljudima o džennetu, nemoj se samo tu zadržati da im daneš lažnu nadu. Reci mu odmah i o džehennemu, da se srce malo uplaši, jer to je kuranski metod. Vidjeli ste u Kur'anu, ne govori se samo o džehennemu da se plaše ljudi, nego se odmah zatim govori o džennetu. Kad se govori o džennetu, odmah zatim o džehennemu i to je najbolja metoda za ljudska srca. Ja, Juhan Nebiju, o vjerovjesniče, inna arselnake šahidem vam ubeširam o nezira, poslali smo te kao svjedoka i kao ono koji opominje i koji donosi radosne vijesti. Znači, opomeni na džehennem, a i donesi radosne vijesti o džennetu za mumine. Ljudi ne vole gordost i ne vole oholost treba biti blag. Subhanallah. Allah Đelešanu šalje Musa alaihi selam i njegova brata Haruna alaihi selam najvećem silniku zlotvoru koji je govorio ja sam vaš gospodar, ja sam Bog, ja sam Allah faraonu i šta mu kaže wakula lehu kaulen lejina recite mu blag, lijep govor lijepo mu se obradite ne bili se on poboju Allaha i ne bili krenuo pravim putem došao je kaže jedan mladić Allahov rob kod jednog poznatog velikog trgovca da mu zatraži nešto para za džamiju. Pa kaže, selam aleikum, aleikum, selam, merhaba, merhaba, ja sam tako i tako došao, treba za džamiju, pa šta daješ, kaže, za džamiju. Ovaj kaže, pruži ruku da ti danem, pruži on, tu, eto to ti je za džamiju, subhanallah. Ovaj mladić obrisa to svoje odijelo, ponovo pruži ruku, dobro, kaže, ovo je bilo za mene, a šta sad daješ za džamiju? Kaže, tu, on opet obrisa, šta daješ ka sad za Allaha? I ovaj se postidi, gotovo se rasplaka ostida i kaže, dajem ti ovoliko i dođi sutra da ću još toliko, moli Allaha za mene, moli Allaha za mene, pogriješio sam. Znači, ljudi vole blagost. Isto tako, Allahu se ne poziva kao što rade mnogi, samo se govori o haramima. Zašto pušiš, to ti je haram. Zašto slušaš muziku, to ti je haram. Zašto nosiš zlato, to ti je haram. Pitaj ljudi mali kakvog halala u ovoj vjeri, subhanala. Ostade lišta od halala. Koliko je ovako ljudi otvjerano od islama? Kada se govori o vjeri, govori se o Allahu, ne o haramu. Govori se o prolaznosti dunjaluka, govori se o sudnjem danu, govori se o džennetu, govori se o džehennemu. Kaže Aisha radijallahu anha, dava u Mekki počela je tako što je Muhammed sallallahu alaihi sallam govorio o Allahu i govorio o sudnjem danu. A da je govorio zabranjen vam je alkohol, haram vam je blud, zabranjena vam je kamata, nemojte piti vino, nikoga ne bi poslušao i nikomu se ne bi odazvao. Al kad je vjera ušla u srca, kad je vjera ušla u srca, onda su sami ljudi rekli, ovaj mi haram više ne treba. Zato pazi, ako kući imaš babu koji pije alkohol, ali koji kaže da je musliman, nemoj napraviti veću štetu i nemoj ga otijati iz islama. Dođe čovjek kući, uzme flašu i razbije, kaže ovo ti je haram i babo, tu popsuje Allaha Đalešanu. Prije toga bio musliman, a grešnik, posto toga postao kafir. Učinio si želijeći dobro, goru stvar. <clears throat> Ako ne može ništa od ovoga čovjek, onda barem, kad prolazi pored zla, neka mu se lice namršti, neka to zlo osudi srcem, nemojte pored zla prolaziti kao da ga nema osudite ga barem srcem. Kaže, postao je Allah Đelešanuhu Meleke da unište jedno mjesto. Pa oni rekoše Allahu, gospodaru u tom mjestu ima taj, taj tvoj rob koji te obožava, koji ti stalno klanja. Oni, on reče, subhanallah, uzvišen je Allah, kaže, krenite prvo od njega. Jer mu se lice nikada nije namrštilo kada je prolazio pored zlata. Kad je prolazio pored harama, nikad se nije namrštio, nikad to srce nije osudio kamoli riječima ili kamoli šta drugo. Muhammed sallallahu alaihi sellem govorio je la takdab, nemoj se ljutiti, ne ljuti se, to su bili njegovi savjeti. Ali kad je bio haram u pitanju, kad je prolazio pored harama, onda se žestoko ljutio. I tu je dozvoljeno da se musliman naljuti. Na kraju, pazi na svoje dijelo. Ako ljudima jedno govoriš, a sam to ne radiš, neće ti se niko odazvati. Ljudi gledaju šta mi radimo. Ljudi gledaju šta vi radite. Ljudi nas posmatraju ovdje. Ne ide on možda s tobom u džami, ali te posmatra. Islam je u srcu. Čeka i gleda tvoje postupke. Ako tvoji postupci budu pratili tvoje dijelo, doći će i on s tobom. A ako ne, onda se može dobro obrukati islam. Rekli su neki učenjaci, nekada čovjek kaže hiljadu riječi, ali ne dobije nikoga za islam. A nekada sa jednim dijelom može dobiti hiljadu ljudi za islam. I to su pouke koje sam danas želio da vam kažem, moleći Allah da nam oprosti i da nam se smiluje i da nas učini onih koji su mu blizu i na Dunjaluku i na Ahiretu. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hoću samo da vas obavijestim sa još nekoliko obavještenja. Izašao je novi broj glasa Islama. 25. broj je naša akcija uz glas Islama. Islama jeftino do knjige. Knjiga ovom broju je kako su Allahovi poslanici pozivali u islam. Svakako jedno vrijedno štivo i možda prvo na našem jeziku eh, o ovoj temi. Da kasnije vidite sa imamom ovog džemata, naime, ovo je centralna džamija i radi se na akciji prikupljana sredstava za nove čilime, odnosno za novi tepih za ovu džamiju. Mislim da ona svakako zaslužuje jednu takvu sitnicu kao što je taj tepih, premda ona može biti nekad i krupna stvar kod Allaha za ono ko izvoji za to, Evo i kapija je stavljena tako da ova džamija zaista postaje centralna džamija ne samo Novog pazara nego i Sanđaka i ovog dijela, ovog dijela Srbije. Čovjek koji ovu kapiju stavio je anoniman čovjek. Znači nije se javio, ne zna se koji je ovu kapiju donirao. U svakom slučaju ako je ovdje da ga Allah Đelešanu nagradi, a ako nije ovdje da ga Allah Đelešanu nagradi. Još jedno obavještenje. Od nedelje, odnosno preko sutra, Znači svake prve nedelje u mjesecu El Kelime organizuje predavanja koja će moja malenkost znači držati u Bor džami sa jacije namaza. Znači svaka prva nedelja u mjesecu Bor džamija sa jacije namaza ciklus će se zvati u društvu sa Allahovim poslanicima. Pouke i poruke znači preko sutra ovdje će znači biti prva prvi petak u mjesecu džuma, a prva nedelja u mjesecu Bor džamija sa jacije predavanja, pa vas pozivam i sve one koji ne mogu ovo čuti, pozovite ih. Znači, i za muškarci i za žene su predavanja otvorena. I na kraju, ne zaboravite svoju braću muslimane u čitavom svijetu. Molite Allaha Đalešanu da spoji srca muslimana. Vidite, u Iraku muslimani ubijaju muslimane. U Afganistanu muslimani ubijaju muslimane. Evo, nažalost, i u Palestini muslimani ubijaju muslimane. U Libanu se zamalo to desilo, a Allah zna šta će se desiti tamo E, sprema se i napad na Iran, vi to znate, i tamo su muslimani, molite Allaha Đalešanu da pomogne Islam i da pomogne muslimane, da nam spoji srca u ovim nimalo lahkim, slobodno se može reći teškim trenucima.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 خاصة هنا في بلقان في بوسنة في هرسك في سنجاك وفي كل مكان خاصة في فلسطين وفي العراق في أفغانستان وفي الشيشان وفي لبنان وفي إيران في كل مكان وانصر الإسلام وعز المسلمين يا خير الناصرين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء وإنك غفور رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون